50 languages. 95คำสันธานสองสีเดสนาตคส์สีเดสนกาส์เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Mis ajast ta enam ei tööta? mis ajast ta enam ei tööta? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Teie abiellumisest Teie abiellumisest ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน Jah ta ei tööta enam sellest ajast kui abiellus Jah ta ei tööta enam sellest ajast kui abiellus ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย sellest ajast, kui ta abiellus, ei tööta ta enam. sellest ajast, kui ta abiellus, ei tööta ta enam. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข sellest ajast, kui nad üksteist tunnevad, on nad õnnelikud. sellest ajast, kui nad üksteist tunnevad, on nad õnnelikud. แต่พวกเขา มีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Sellest ajast, kui neil lapsed on, käivad nad harva väljas. Sellest ajast, kui neil lapsed on, käivad nad harva väljas. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Millal ta helistab? Millal ta helistab? ขณะขับรถหรือ Samal ajal kui ta sõidab samal ajal kui ta sõidabใช่ขณะที่เธอขับรถ jah samal ajal kui ta autoga sõidab jah samal ajal kui ta autoga sõidab เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ ta helistab samal ajal kui ta autoga sõidab ta helistab samal ajal kui ta autoga sõidab เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า ta vaatab telekat samal ajal, kui triigib. ta vaatab telekat samal ajal, kui triigib. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน ta kuulab muusikat samal ajal, kui oma ülesandeid täidab. ta kuulab muusikat samal ajal, kui oma ülesandeid täidab. ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น ma ei näe midagi, kui mul prille ei ole. ma ei näe midagi, kui mul prille ei ole. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป ma ei saa millestki aru, kui muusika on nii vali. ma ei saa millestki aru, kui muusika on nii vali. ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด ma ei tunne midagi, kui mul on nohu. ma ei tunne midagi, kui mul on nohu. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก me võtame takso, kui vihma sajab. me võtame takso, kui vihma sajab. เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ me reisime ümber maailma, kui lotoga võidame. me reisime ümber maailma, kui lotoga võidame.